viens. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, dārgie radio Marija klausītāji, un uh, sveici, sveicinam jūs arī, vai sveicam <laughs> jūs arī raidījumā Rīta Cēliens kopā ar Karitas Latviju. Uh, Nekad šajā raidījumā neesmu bijusi viena, un arī šoreiz eh, neesmu viena. Man ir eh, viesis, kurš pie mums ir pirmo reizi, un viņa vārds ir Gatis Gudrais. Labdien, Gati! Jā. Labrīt, mīļā klausītāji! Labrīt, uh, <laughs> Judita! Jā, uh, labdien vai arī tiem, kas neklausās no rīta, kas klausās atkārtojumu, uh, arī pateicību Dievam par, par šo iespēju. Lūk, un eh, jā, mm, Gatis eh, pirms mēneša ir pievienojies eh, organizācijai Karitas Latvija, un mēs jau esam iepriekšējos raidījumos vairāk kārt tikušies šeit ar jauniešu centru vadītāju Artu Zepu, Arta dosies pusotra gada atvaļinājumā, <laughs> bērniņu kopšanas atvaļinājumā, un uh, mūsu komandai līdz ar to ir pievienojies uh, Gatis. Eh, jautāšu tev, Gati, kā tu jūties mūsu organizācijā? Nu, jau gads ir, gads atvainojas mēnesis ap, pagājis. Paldies, jūtos ļoti jauki, tiku ļoti laipni šeit uzņemts, visi cilvēki ir tik pretīm nākoši, izpalīdzīgi, uh, Un, uh, jā, kopā visi cenšamies uh, īstenot uh, dzīvē karitas moto, īsteno mīlestību darbos. Un to arī var just no šeit strādājošiem darbiniekiem ikdienā un savstarpēji komunicējot. Esam, esmu tikai mēnesi šeit, bet jau jūtos kā savā ģimenē. Jā, tā kā paldies jums, paldies arī tev, Judīti. Paldies, ka nu, ka piekriti būt ar mums kopā, un tiešām pirmo reizi jau tevi ieraugot, jau bija tā sajūta, nu, savējais, <laughs> ja? tas, ir, tas ir tik forši, un jā, tā ir, tas, tas um, dod šo ģimenes sajūtu, mēs varam būt atvērti, brīvi, uh, bez, eh, bez kādiem slēptiem nodomiem vai, vai ka mums kaut kā ir jāizliekās, jābūt, eh, jāizliekas labākiem, kādi mēs patiesībā esam, eh, tas, tas sasaista cilvēku, ja? Jā, jā mhm. piekritīšu, jā, mhm. ka Kristus vēsts, labā vēsts palīdz mums būt atvērtiem un mhm. mīlēt savus tuvākos no visas sirds. Jā, nu, faktiski cilvēki bieži vien sabiedrība no mums to pieprasa, uh, nu, viņi ir iedomājušies, kā mums ir jāuzvadās, kā mums ir jārunā, uh, kād, kā mums būtu jāizskatās, ja? um, bet uh, mēs tā nenākam pie Kristus. Uh, Mēs pie Kristus nākam tādi, kādi mēs esam. Jautājums, kāpēc tad mēs pie cilvēkiem nevaram nākt tādi, jā. kādi mēs esam, jā? Mm. Jā, tas to māca un tas tiešām palīdz atvērties arī pret citiem cilvēkiem un pavērt vaļā to uh, plašo dvēseli, ko Dievs uh, mums visiem ir devis, vajag tik atbrīvoties un mhm. tā labā vēsts tiešām palīdz to mhm. īstenot arī, arī dzīvē. Varbūt sāks tas viss uh, no sākuma caur sevi pašu, caur baznīcu, caur lūkšanām, un tad jau pēc tam arvien vairāk un arvien vairāk tu vari īstenot uh, to dzīvē. Sākumā varbūt ar saviem mīļajiem cilvēkiem, ģimenē, tad jau pēc tam plašāk, uh, varbūt mm. uh, savā novadā, un mm. uh, tad savā valstī, un tad jau visā, visā pasaulē. Mm. Jo, ar mīlestību pie visiem. Mm. Vai tu varētu pastāstīt, kā tu esi nācis pie Dieva, pie Kristus? Jā, labprāt pastāstīšu. Es pie Kristus nācu jau agrā bērnībā, tas, tas ir mūsu ģimenē, esmu mm. ticīgā ģimenē audzis, un jau agrā bērnībā tiku sūtīts svētdienas skolā, iekristīts, mm. un Tad tas, eh, tas ceļš turpinājās kaut kā, bet eh, jaunības gados, eh, kā daudziem, es diezgan attālinājos no baznīcas un no, mhm. un no Kristus. Un, jā, jaunības trakums, pastījos dzīvi no citas puses, un tā, un tad bija tāds, tāds mirklis, kad es jūtu, ka kaut kas tā kā pietrūkst tai dzīvē, un es meklēju vis, visdažādākajos veidos, jo man vienmēr ir interesējuši gan filozofija, gan reliģijas. Nē, esmu to studējis, bet tas vienmēr ir bijis tāds aicinājums man, par to mm. esmu interesējies. Un tad es biju sekojis gan austrumu reliģijām, dažādām fiziskās sagatavotības praksēm, tādos meklējumos, nu, īsti nevarēju nek, ne, ne, neko atrast līdz galam. Likās uz brīdi, jā, ir kaut kas, un tad nav. Un tad vienā brīdī kaut kā pilnīgi bija tāds aicinājums. Es sajūtu, ka jāatgriežas uh, baznīcā. Mm. Un uh, atgriezos baznīcā un uzreiz sapratu, jā, ka, tas, mm. ka tas ir tas īstais, tas, kas man mm. jau bija visu laiku, mm. jau sen bērnībā. Mm ielikts. Jā, un t, tas tā laikam dzīvē baigi bieži mm. notiek, ka tā. Ka jāiziet ar visu kaut kam cauri, viss kaut kas jāredz, jāpiedzīvo, un mm. tad mhm. tikai tu pīstam vari novērtēt mm -hmm. uh, to, kas tev ir dots, iemīlēt pats sevi, saprast pats sevi. Tas viss ir vajadzīgs laiks. Mm. Kā, <laughs> jā. Nu, cik tev ilgu laiku tas prasīja, līdz tu atgriezies atpakaļ? Tas prasīja ļoti ilgu laiku. Tas prasīja kādus uh, 11 gadus, mm. varbūt pat uh, 20 gadus. Mm -hmm. uh, protams, es uh, vienmēr sevi uzskatīju vienalga par ticīgu cilvēku, bet, uh, bet uh, man bija tāds mānīgs priekšstats uh, radies, kad uh, lai nu kur, kur, bet baznīcā Dievs nav, Dievs mm. ir, Dievs ir kaut kur citur, viņu, viņa var uh, iet kaut kā savādāk, un tas savādāk iet pie viņa bija tā, ka, uh, ja kaut kas slikts notiek, tad es, uh, tad es atceros. Mm -hmm. Par to dievu. Ja? Mm -hmm. Tad uh, es saku, lūdzu, lūdzu, dieviņ, palīdz man tagad. Ja? Mm -hmm. Un tas, uh, tas noteikti pilnīgi nav uh, pareizais veids. Tieši otrādāk mhm. jāiet, ir tad, kad ir labi. Mm. Ar to, tāpēc tā arī ir tā prieka vēsts un ar, ar pateicību, protams, ar pazemību. Ja? Mm. Uh, ne ar tādu trakulīgu prieku, mhm. bet uh, jā, kaut kā tā es šobrīd to redzu, um, mhm. redzēs kā tālāk. Mhm. Jā, tas ir interesanti, ko tu saki, jo arī, nu, es redzu ļoti daudz uh, kalpojot cilvēkiem, un strādājot cilvēkiem, un ja mēs skatāmies par neticīgiem, kas netic Dievam, <clears throat> dusmojās uz Dievu. Dieva nav, bet dusmojas uz Dievu. Jā. Jā. Nu, viņš ir, nu, Dievs jau ir kat, katram šīs saknas ielicis, viņas sirdī ir, tikai, nu, nu, tev tie bija 20 gadi, līdz tu at, atnāc atpakaļ uh, pie šīm patiesām vērtībām, uh, atnāc atpakaļ mājās, ja tā var teikt, ja, pie Dieva tēva sirds. mm -hmm. <laughs> Tāds dajot tiešām bija tāda pirmo reizi jau pieejot baznīcā, mhm. pilnīgi. Mm -hmm. Kādam tas, eh, kādam paiet viss mūžs, ja, kādam, kādam mazāks laiks un kāds eh, tā arī nenonāk eh, līdz patiesībai, nu, varbūt pēdējā nāves stundā bieži vien arī. Jā, ir dzirdēt jā. daudz tādi gadījumi un mm. Bet arī tas ir svētība, mm. ka tajā brīdī Jā. vismaz uh, mm. cilvēks uh, sajūt to. Mm. Un man varbūt tas arī, kas to zina, kā būtu sanācis varbūt arī tāds būtu ceļš, ja ģimene nebūtu bērnībā mhm. jau to, to parādījusi. Mhm. Un tad Jā. ir žēl tā kā tos, tos gadus, kas ir dzīvoti bez Kristus, ja es to būtu zinājis ātrāk. Jā. Jā. <laughs> Starp citu, vajag interesanti, kad, kad tu to tieši pieminēji, tāda man ir bijusi iekšējā sajūta par tiem, par tiem gadiem, ka, ko es nebiju tā kā tur. Mm. Jā. Mm. Jā. Bet kā, tik, kāpēc es <laughs> tā kā ātrāk neatgriezos? Tā kā, kāpēc es biju tāds smuļķis, <laughs> ja tā var teikt? Nu jā, bet uh, Dievs ir pāri visam laikam, un uh, viņš zina, jā, kāpēc, un viņš jau tāpat uh, redz, kur mēs ejam, ko mēs deram, viņš uh, sagatavo mūsu sirdi, un, uh, un mēs esam šeit šodien, runājam par uh, tik brīnišķīgām lietām. Jā, pateicību jā. Dievam, jā. <laughs> jā. jā. Uh, pastāst vēl nedaudz vairāk par sevi. Jā, uh, nu, es šobrīd esmu jaunais jauniešu centra vadītājs. Mhm. Arī par, uh, par jauniešu tēmu to arī ir bijis mhm. vienmēr mans uh, aicinājums jau kopš mhm. seniem laikiem, uh, kad ar sportu nodarbojos, uh, vadīju jauniešu nometnes un uh, bērniem ļoti daudz uh, arī palīdzēju. Es, uh, ģimenē arī bija problēma bērniņš, palitatīvas aprūpes bērniņš. Mm -hmm. ar, viņu, ar viņu daudz, daudz strādāju, daudz palīdzēju. Un, Māsai palīdzēju, jo otrs bērniņš bija vesels un uh, mm -hmm. slimais bērniņš, kā zināms, paņem, paņem visu, mm -hmm. paņem dienas, naktis, mm -hmm. paņem enerģiju. Mm -hmm. Tad arī otru māsu ļoti, ļoti paņēma audzināšanu diezgan uz sevi. Mm -hmm. caur, caur sportu, caur nometnēm, caur pārgājieniem, caur, caur labām lietām. Arī centos tādu labāko, kas ir sevi, sevi novirzīt uh, viņiem. Tad uh, var teikt, ka pirmkārt tā kalpošana bija ģimenei. Uh, jā, mm. jā. Nu, kas, manuprāt, arī ir pareizi, ka mēs vispirms parūpējamies par uh, saviem, par tuvākiem cilvēkiem, un tad ejam uz āru, ja? Mm -hmm, jā. Jo bieži vien mēs redzam, ka cilvēki ir visur, bet viņi nav pie saviem cilvēkiem, viņi nav mājās, ja? Tā ir ļoti... Un, un pat neredz to, kas notiek mājās. Spēcīga ja? tendence mhm. mūsdienās, mm -hmm. jā. Jā. Tā. Nu, jā, ka dažkārt cilvēki dzenās pēc tā, lai... Uh, saņemt šo novērtējumu no sabiedrības, ja ieraugiet mani, ka es Jā. vai izpelnās uh, šo mm -hmm. mīlestību ar darbiem, bet uh, mēs jau esam noskaidrojuši, ka mums mīlestība vienkārši jāīsteno darbos, nevis jāizpelnās ar darbiem. Viņa jau ir mums jā. dotā. Mm -hmm. tad, pirmkārt, ir nepareizi pagriezt <laughs> tās fokus, kā jā. saka, jā. Un, uh, ka ir svarīgi tas, uh, ka, nu, ko Dievs par to saka, jā. Ja? Jā, jo cilvēku, no cilvēkiem mēs arī varam nesagaidīt pateicību un novērtējumu. Jā. jā, mhm. un tā ir arī mainīga. Mm. Jā. Tāpēc mēs sākam ar savu sirdi, to, kas ir mūsu sirdī, un tad vispirms ir rūps uh, par savu, par sev tuvākajiem, un, un tad ejam tālāk. Te, te hierarhija ir ārkārtīgi liela nozīme. Jā, nu, es ticu, ka Dievs tev brīnišķīgi lietos jauniešu labā, jo tev ir brīnišķīga pieredze un tev ir, nu, tev ir sirds noskaņot uz es to. Es ļoti arī uz to, <laughs> uz to uh, ceru, jo, jo at, patiesībā arī par šo darbu interesanti bija tas, kad es jau uh, kalpoju ģimenē, aktīvi arī kalpoju savā draudzē, mm -hmm. un, un, un, un tad vienā brīdī kaut kad es uh, sāku lūgties, uh, kad būtu, būtu ļoti svētīgi, ja es varētu sevi īstenot uh, arī darbā, profesionālajā mm. jomā mm. šādā veidā. Mm. Un izskatās, ka uh, Dievs uzklausīja manas lūkšanas, mm. jo šis tiešām atnāca tā kā, tā kā tas var atnākt tikai no Dieva. Mm. Jā, ka tas ir, man liekas, nu, vislabākais, jā, ka, ka nu, taisn, tādā darba jomā, ka, nu, tieši tas, kas mums patīk, un ka mēs ar to arī kādus līdzekļus varam gūt, ja, kas, bet, nu, kas pāri visam tomēr ir kalpošana. Jā. Jo, nu, tad, ja mēs ar šādu, nu, ejam ar sirdi, tad uh, to, kas ir mūsu sirdī, par ko mēs degam, par ko mēs iestājamies, uh, ka to jau nevar uh, novērtēt naudā. Jā, <laughs> tieši tā, jo es uh, savā karjerā esmu gājis uh, daudz mm -hmm. cauri, uh, pārsvarā uh, privātajā sfērā, mm -hmm. biznesa sfērā, uh, vadījis uzņēmumu nelielu mm -hmm. un uh, strādājis arī valsts uh, institūcijās, un, un tu jūti, kad... Uh, Kad kā viss ir, bet tāpat laikā kaut kas nav, kaut kas nav līdz galam uh, Mm. īstenots. Mm. Jā, it kā tas, teiksim, tāds sabiedrības tas uzliktais standarts ir sasniegts, jā, mm, mm, ir, ir, tur tā, ir tur tā aldziņa, ir tur, ir tur varbūt tās kaut kāds, tas arī atzinība un tāds respekts, bet jūti, ka ka, tas, ka tu varētu būt noderīgāks tomēr sabiedrībai, uh, uh, īstenojot sevi savādāk uh, nekā iekļaujoties uh, tajā, tajā visā. Nu jā, tas nenozīmē, ka, ka Dievs nelieto arī mūs tajā, tajās vietās, jā, uh, tur valsts vai pašvaldība iestādēs vai biznesa struktūrā. Mēs tāpat, ja mēs esam zemes sāls, mēs vienalga esam jā. visur, mm -hmm. zemes sāls un esam par gaismu, uh, jebkur, kur mēs iesim, jebkādās uh, attiecībās. Katram savu sūtījumus, jā. Dievs man sūtīja citu ziņu, ka tev ir jā. savādāk jādara. Jā, bet Tieši tad, tā. bet tad uh, nu, ja tu jūties piepildīts tajā, ko tu dari, ne, kas ir tavs mm -hmm. tāds, pa ko tu dēdz, jā, tad tas, protams, ir brīnišķīgi. Lūk, um, <clears throat> bet arī nu, līdz tam ir jānonāk, vai ne? Līdz ja tam ir jānonāk, jā, jā. un vienā dienā nesenāk gribētos uzreiz dabūt to piepildījumu, un, bet... Mm ir, ir, ir meklējumi. Mm. Vismaz pēc manas pieredzes. Mm. Ir, ir jau kādreiz kam paveicās, uh, mm. kam Dievs jau uzreiz uh, iedod. Uh, Iedod sapratni par to savu talantu un savu dāvanu, un mm. viņi jau no bērnības uh, mm. īsteno sevi mm. un sasniedz uh, virsotnes. Mm. Jā, mēs uh, atgriezīsimies pie stāsta par tevi bet nedaudz iestarpināsim par pašu jauniešu centru. Tad ir kādi divi jauni projekti paredzēti, kurus jau tu, nu vienu tu pārņemsi esošo, bet jau divi jauni, kuri tev jātīsta būs un jārealizē. <laughs> Jā, taisnība tev ir, tu esi ļoti labi informēta par mūsu jauniešu centru darbību, kā, kā esam kaimiņi, Jā. Markus mājās. Jā, ir... Uh, Šobrīd uh, mums ir divi jauni projektiņi. Viens ir amerikāņu bīskapu uh, projekts, un viens ir uh, vācu renovabis uh, projekts. Uh, šis uh, amerikāņu bīskapu projekts ir projektiņš uh, vērsts tieši uz mūsu brīvprātīgajiem. Beidzot, ir arī kaut kas tieši priekš eh, viņiem, priekš mūsu jauniešiem, un kuri grib kļūt par brīvprātīgajiem. Un, mm. Jo pašreizējais eh, projekts, kuru es pārņemu, tas ir Ukrāņu projekts, kurā mm. mēs palīdzam Ukrāņiem. Kā visiem zinām, Ukraiņas civiliedzīvotājiem. Jā, kāda jā. situācija ir viņiem valstī un palīdzam viņiem justies šeit labāk. Mm, arī ar kalpošanu un uh, sniedzam viņiem interesantas nodarbības, gribam arī viņus attīstīt, ne tikai izklaidēt. Mm. Un, bet šis projektiņš, kurš tagad būs, tas ir tieši jā, uz, uz mūsu jauniešiem un arī vērsts uz viņu attīstību, uz viņu stiprināšanu, jo pirmkārt mēs viņus gribam redzēt stiprus un sevi realizējošas, un mm. tad, kad viņi jau ir stipri, lai viņi arī ja, iet, iet un kalpo un mm. sevi īsteno labos darbos, jo, jo tieši, manuprāt, tieši spēcīgi cilvēki varbūt, mm. varbūt patiešām tiešām patiesi labsirdīgi un uh, mm. mīļi, jo tas vienmēr ir izvēle, nevis uh, tāds vājums. Mm. Ja, viņš izvēlās būt, uh, mm. būt labsirdīgs, viņš izvēlās uh, mīlēt savu mm. tuvāko. Mm. Uh, tajā ir tas stiprums. Uh, jā, jā. Mm. tas ir patiesa stiprums <laughs> manā sapratnē. Jā. Un uh, kad tāds projekts sāksies? Uh, tas projekts jau ir sācies. Oh. Mēs viņu sākam, viņš ir sācies no 1. oktobra. Mm. Un uh, uh, mēs uh, pie viņa strādājam un pirmās uh, nodarbības jau notiksies uh, novembrī. Mm. Tā kā jaunieši, ja arī jūs klausāties, uh, kam kam tas interesē un jūs jūtat, ka jūs gribētu attīstīties un augt šajā virzienā. Eh, laipni esat gaidīti. Varbūt tās uh, arī kādi, kas par šo neko nezina, arī droši nākat. Mēs visus uh, uzņemam, tur būs daudz citu jauniešu, mm. ir ļoti forši, attraktīvi uh, vadītāji. Un, jā, kopā arī līdzīgās sarunās, kā šeit, un interesantās nodarbībās, mm. mēs kopā mēģinām katrs atrast un īstenot sevi. Mm. Kā var pieteikties un kāds vecums ir paredzēts? Vecums ir līdz 30 gadiem. Mhm. Tas pēc Eiropas standartiem to mēs uzskatām par jauniešiem nu, mūsdienās. Bet jaunieši paliek ar vienu vecāku. Jā, tā kā. <laughs> Man jo. nevar vairs ieskatīt jaunieši. es domāju, ka uz to iet lēnām, jo, jo jā, kādreiz bija savādāk un tik pieliek pa piec, pieciem gadiņiem. Jā. Mhm. Mēs arī drīz būsim, drīz būsim jaunieši. Jāsako, jāpiesako mums ir mūsu karitas Facebook lapā, karitas Instagramā. Tur arī būs visa informācija, kā, kā pieteikties. Un, uh, Eh, redzēt, arī tur mēs vienmēr ieliekam savu nodarbību grafikus un uh, nelielus aprakstiņus un kādus storijus ieliekam, uh, noreklamējam tādu mhm. piāru nelielu, lai cilvēciņiem ir skaidrs, mhm. ko mēs šeit un kā mēs uh, te daram. Un, un tādā veidā var uzzināt informāciju ka, kas un kā notiek. Un var arī nākt uh, nemaz nepiesakoties. Nav obligāti jāpiesakās. Uh, paskatieties uh, nodarbību grafiku, redziet, ka jums kaut kas uzrunā, mhm. kaut kas jums interesē, droši nākiet. Mēs mhm. esam visi šeit ļoti atvērti mhm. un gaidam, jūs mums pietrūkstat kā, kāds nosaukums varbūt kāds nav ar to bijis saistīts, nu Karitas tad, tad Instagram un, un Facebook lapa, kā sauc? Karitas Latvija. Mhm. Caritas rakstās. Jā, Caritas, Caritas rakstās, jā. Caritas mm -hmm. Latvija. Nu jā, tad, tad paldies par šo uzaicinājumu, jā, un lūdzu atsaucieties, esiet mīļi gaidīti mm, Karitas jauniešu centrā, Ojāra Vācieša ielā 6. Jā, jā. jā, un arī uz Ukrāņu projektu, kas šobrīd iet, mums ļoti pietrūkst latviešu, jauniešu un bērnu. Mm -hmm. Mēs ļoti priecātos, ja jūs arī nāktu un uh, palīdzētu viņiem foršāk sajusties šeit un mm. integrēties. Un noteikti piesakojiet uh, mūsu nodarbību grafikiem jau iepriekš minētajās platformās, jo nodarbības ir tiešām fantastiskas, mēs smagi strādājam, mm. lai, tie, lai jums dotu vērtīgas un labas nodarbības. Un pats arī galvenais varbūt tās ka nodarbības ir bez maksas. Mm. -hmm. Jā, to ņemiet vērā, ka nodarbības ir bez maksas, un mēs piesaistām ļoti, ļoti labas, labus speciālistus. Mm. -hmm. Sākot no novembra, jaunieši var nākt uz hip hop dejām. Mm. -hmm. Mums būs Eh, viens no top eh, dejotājiem hip-hop eh, Latvijā, Dārgs Virksniņš, kā pasniedzējs. Mm -hmm. Tā kā ļoti aicinu, tāpat arī jaunums no novembra ir cīņu mākslas, mums arī mhm. nodarbības visas, kā jūs pieminējāt, bez maksas. Būs ļoti, ļoti arī labs treneris, titulēts bokseris, kickbokseris Linārds Pozdiševs kurš ir gan Eiropas, gan pasaules mērogā sevi parādījis un ļoti labi strādā ar bērniem pēc mm. personīgas pieredzes, mm. mm. varu pateikt. Un, jā, nākiet, pievienojieties, pie mums notiek dažādas, dažādas nodarbības, un jā, mēs gribam jūs redzēt stiprus, spēcīgus un, protams, arī labsirdīgus un mīlošus. Mm. Tā kā, uh, jā, nāciet ciemos ļoti, jūs gaidām uz nodarbībām. Paldies, Gati. Uh, nu, pēc šādas uh, uzrunas nevar, uh, nevar nepieteikties, <laughs> manuprāt, jā. Jā, esiet mīļi gaidīti un arī vecāki, kas klausās, uzrunājiet uh, savus bērnus, jauniešus un, uh, ja jums interesē, kur viņi nāks, nāciet līdzi un uh, paskatieties, ja, šo vidi, šo atmosfēru. Ja, Domāju, Jā, vecāki ka... arī ir ļoti labprāt gaidīti, jo tāda ir mūsu praksa šeit, kad ir mhm. daudz mazo bērniņu un viņi vienmēr nāk kopā ar vecākiem. Mm -hmm. Un uh, foršākais ir tas, ja vecāki, protams, to vēlās, viņiem uh, neviens neliek sēdēt uh, malā. Mhm. Viņi arī aktīvi var piedalīties nodarbībās, gan mhm. uzsportot, gan mūsu radošajās darbnīcās. Mhm. Tāpatām arī ir izveidot mums ļoti skaista mūzikas istaba ar visiem instrumentiem. Mm -hmm roka ģitārām, ar bungām. Jo, tāds pilnīgi sapnis kaut eh, kāda bērna, kurš eh, gribētu pamuzicēt foršā mm. kompānijā. Mm. Tāda pilnīgi tā kā ierakstu studīņa mums tāda, tāda neliela ir. Un arī ļoti forši eh, pasniedzēji. Viens no pasniedzējiem ir pats uh, bijis uh, un arī šobrīd ir Karitas brīvprātīgais mm-hmm. jaunietis, uh, Un, cik es esmu redzējis, viņš ļoti, ļoti attraktīvi mhm. vada mhm. šīs muzikas eh, nodarbības. Jaunieši un bērni ir ļoti priecīgi un apmierināti. Mhm. Jūtās kā rokzvaigznes eh, mūsu mūzikas istabā. Jā. Un mēs atrodamies pie Mārs Dīķa tieši Agenskalnā, Ojāra eh, Vācieša iela 6, korpus 4 nākiet, gaidām vēl vienreiz atkārtojos. <laughs> Jā, jā. Paldies. Bet um, tad mēs nonācām līdz mūzikai, un tas ir uh, arī tavs talants. Jā, Pastāst par to. <laughs> arī ir baigi interesanti. Ar to muziku ir tā gandrīz vai tāpat kā ar to ticību, jo tā muzika arī man uh, bezmaz šūpulī bija ielikta, jo mana ģimene visi ir uh, muzikanti, profesionāļi. Uh, muzikanti. Un tad es arī jau no pašas bērnības, jā, esmu muzikas skolā, korī, instrumentu apgūvu, dziedājis. Esmu dziedājis arī ierakstos eh, bērnībā, bet, eh, bet līdzīgi kā ar, eh, kā ar kristietību, arī muzikai man bija baigi ilgā pauze. Mhm. Jo arī trakā jaunība, kā saka, tie bija citi laiki tādi, un tad likās, ka Nu, nē, korī, korī jau tikai mīksti iedziedā. Neiešu vairs uz kori. Mhm. Jā, labāk bumbu padzināt ar, ar, ar draugiem pagalmā. Mhm. Un tādā veidā. Un, eh, ar to, un to mūziku manā dzīvē arī varētu teikt, kad, eh, kad eh, jā, Dievs atgriezi, jo es, jo es sapratu, ka man vajag iet uz baznīcu. Es pa paskatījos, kurās dienās var aiziet uz baznīcu, iegāju mājaslapā pastīties. Un skatoties cauri sarakstīņam, skatos, o, ir arī koris. Mm -hmm. Baznīcas. Mums tāds, o, Es taču gribēju arī uz kori īstenībā mhm. iet padziedāt. Vairs neesmu mīkstēs. jā, <laughs> jā, vairs neesmu mīkstēs. Patiesībā tieši tā es biju. Nejot uz kori, es biju mīkstēs, jā, sekojot līdzi mhm. ehm, tā brīža jaunatnes tendencēm, tā jau varētu teikt. Mhm. Un, un, un, jā, un atgriezos, eh, atgriezos korī, sāku dziedāt un pilnīgi arī visas tās emocijas un uh, tās alkas pēc tā visa pilnīgi tā kā vulkāns no maniem sāka virdīt ārā un es ar tādu pilnu jaudu atgriezos visā tajā eh, muzikas pasaulē. Ņēmu rokā atkal instrumentu spēlēju. Eh, mums tāds arī pašdarbnieku tāda grupa. Jā. Eh, Mūsu novadā, kur mēs uzstājāmies dažādos svētkos un uh, aktīvi, aktīvi mēģinam. Mm. Tā tāda, tā gan nav tāda baznīca mūzika, tur mēs vairāk tādu roku, popu spēlējam, mm, mhm. rock'n'rollu. Mm, mhm. un, jā, tā tas, tā tas viss ir un, un turpinās pagaidām, paldies Dievam, jā. Bet uh, tu arī raksti, tu raksti uh, dziesmas, uh, skaņdarbus. Mm, es rakstu, rakstu dziesmas, jā. Tas, uh, tas arī tāda, bija tāda vēlme tā kā sen, un kad es uh, atgriezos tajā mūzikā, es domāju, jā, laikam ir, uh, laikam ir sevi jāīsteno arī šajā jomā, jo man vienmēr bija tā, uh, tā doma. Es nekad nebiju rakstījis uh, mūziku, ne mūziku, ne tekstus, bet man bija vienmēr tā kā, tāda zināšana, es nezinu, no kurienes. Kā, nu, vajadzētu, es varētu rakstīt dziesmas. Mm. Kā, man liekas, mm. pilnīgi es, pārliecība. Jā, tā kā nezinu, no kurienes. Mm. Un tas es uh, pamēģināju, un jā, izrādās, es tiešām arī varu <laughs> uzrakstīt dziesmas, jā, un tad... Uh, Jā, tā arī tāda baigta baig forša pieredze. Man tas ļoti, ļoti patīkās. Mm. Nu, es to daru gan tā e, brīvi, diezgan. Mm. Tas nav tā, nekad tāds mērķis, ka man ir jāuzraksta, jāuzražot ar vienu dziesmu mēnesī, mm. vai kaut kā jāieraksta tagad albums vai kaut kas. Es šajā ziņā baigi paļaujos uz to tādu iekšējo sajūtu, mūzu, <laughs> ja tā varētu teikt, kad tā, kad tā sajūta atnāks. Tad es ļaujos, un tad, tad mm. nāk, nāk tas viss laukā tas tāds interesants process. Es zinu, ka uh, es cik ar citiem mūziķiem arī esmu runājis. Katram tas, uh, katram tas pilnīgi savādāk, eh, mm. uh, savādāk noteikti. Tas ir baigi interesanti parunāt ar cilvēkiem, kā, kā nāk uh, mm -hmm. tie uh, gara darbi mm -hmm. <laughs> laukā. Un, jā, tas, uh, Mm -hmm. Tas ir tā interesanti. Un citreiz kaut kādas dziesmas sanāk, tā ideja par to dziesmu iznāk, un es viņu uztaisu, bet kā, nu, nav kaut kas li, līdz galam. Un citreiz viņi nostāja pat gadu uh, mm. tajā plauktiņā. Un tad es paņēmu to ģitāru, spēlēju, un, ir, un aiziet <laughs> viņa pilnīgi citā kā, līmenī, citā attīstībā. Un tā, wow! Jā, nu, tas, tas bija tas, ko es <laughs> kā, gaidīju. Nu, šis ir tas radošais process. Jā, tas jā. Ir, process jau ir kaut kāda darbība, jā, ātrāk, mm, no nu, ilgāku vai īsāku laiku. Uh, brīnišķīgs stāsts, bet tu esi gatavs mums arī kaut ko nospēlēt šodien. Uh. Jā, esmu gatavs uh, mazliet jums uzspēlēt. No Judītas saprat, ka tas pirmo reizi gandrīz jā, būs. Rādījuma vēsturē baigā atbildība. Uh, pirksti jau svīst <laughs> nedaudz, cerams, stīgas mani klausīs. Uh, šodien, kad nespēlēšu neko no savas mūzikas, bet ir doma uzspēlēt ko no baznīcas mūzikas, no tieši precīzāk no TZ lūkšanām. Uh, jā, tā ir arī tāda lūkšana forma, kas man ir, uh, kas man ir ļoti uzrunājusi un aizkustinājusi. Mēs ar kori kopā, ar savu baznīcas uh, kori, mēs uh, arī koncertējam pa baznīcām un braucam tieši ar šiem tezē lūkšanu vakariem. Tā fant fantastiska sajūta, ja viss notiekās uh, pareizi, ja tas svētais gars uh, mm -hmm. ir uh, klātesošs un uh, nolaižās, tas ir vien, vienkārši neaprakstamas mm -hmm. uh, sajūtas, kad ar to, caur to mūziku vēl papildus un tām lūkšanām. Jo, jā, mēs visi kopā kaut kur paceļamies ar to kori, pilnīgi liekas, kad tā kā rokās sadavušies un levitējam draudzīgi. <laughs> Jā, labi, tad paklausīsimies. Okay. Skaņdarbu. Jā, aiziešu pēc uh, ģitāras. Labi. <laughs> Tā, gabals uh, šis uh, saucās Wait for the Lord no Tezē lūkšanām. thank you Paldies, Gati, brīnišķīgi. Paldies jums, mīļie klausītāji. Tas Jā. bija neliels ieskats tezē lūšanās Wait for the Lord. Jā, um, es uh, ceru, ka mēs vēlreiz tiksimies kādā raidījumā un ka varbūt tu mums uzspēlēsi kādu no saviem skaņdarbiem arī. Uh, Varbūt, jā. jā ja skatītāji izrādīs uh, interesi un vēlmi. Skatītāji, klausītāji. Jā, piemeklēsim, jā. ko atbilstošu un varam pamēģināt. Paldies. Jā, mūsu raidījums tuvojas izskaņai, un uh, varbūt tev ir kāda novēlējuma mūsu klausītājiem. Es tā tradicionāli jā. jautāju, jā. <laughs> Gribas, uh, ka mēs beidzam raidījumu ar, uh, nu, tādiem, nu, nu, kā ceļa maizi varbūt iedot mhm. mm -hmm. Iedot cilvēkiem. Jā. Jā. Lai jums jauka, saulaina, mīlestības pilna šī diena. Un eh, jā, vēlu jums uh, katram atrast sevi un just uh, piepildījumu šai dzīvē. Un lai Dievs jums uh, palīdz tajā. Mm, paldies, Gati. Lai Dievs arī turpina tevi lietot uh, savam godam. Uh, Un, eh, jā, tad novēlēšu arī es no savas puses, eh, ka, lai Dievs piepildi jūs ikvienu, eh, jūsu prātu, sirdi, miesu garu, jūsu dvēseli ar mieru, ar savu šalom, šis miers, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu, rūpējieties par sevi, rūpējieties par saviem mīļajiem, un, ja nezinat kā, tad lūdziet Dievu, uh, kā īstenot uh, mīlestību, kuru viņš ir licis jūsu sirdī, kā to īstenot uh, caur šiem mīlestības darbiem. Varbūt dažkārt uh, ar smaidu, ar klātbūtni, ar eh, kādu vārdu. Eh, nav jābūt eh, mūziķim, nav jāietērp tur, nezinu, nav jābūt kādam īpašam runātājam, katram ir savas dāvanas, savas spējas, un mēs Dievam varam kalpot ar visu, kas mēs esam un kādi mēs esam, ar savu pieredzi, un, un jā, esiet vairāk kopā ar Dievu, ka es saku, sēdiet vairāk uz divāniņa ar viņu, <laughs> aprunājieties un, un neiet uh, savā spēkā. Paldies, uh, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka uh, bijām kopā mm, es Judīte, raidījuma vadītāja, un mans viesis uh, Gatis Gudrais. Jā, uz tikšanos kādā no citiem raidījumiem. Esiet sveitīti! Mūsu 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos.